ภิกษุทั้งหลาย ที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านแปดอย่างเหล่านี้มีอยู่ แปดอย่างคือในกรณีนี้ การงานที่เธอจะต้องกระทำมีอยู่ แต่ว่าเธอผู้นั้น มีความคิด อย่างนี้ว่า ก็การงานเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำแต่ถ้าเมื่อเราไปทำการงานนั้นอยู่กายก็จะเหน็ดเหนื่อย เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะนอนใช้ก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้ง นี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน ข้อที่หนึ่ง Because there are these eight grounds of laziness what ached? Here, a bhikkhu has to do some work. It occurs to him, I have some work to do. While I am working, my body will become tired. Let me lie down. Then he lie down. He does not arouse energy for the attainment of as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the first ground of laziness. พิสุทต่งหลายข้ออื่นยังมีอีก การงานที่เธอกระทำเสร็จแล้วมีอยู่ แต่เธอผู้นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็แต่เมื่อเราไปทำการงานนั้นอยู่ กายของเราก็เหน็ดเหนื่อย เอาเถิดถ้าใคร ในตอนนี้ เราจะนอนเสียก่อนดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้ง นี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน ข้อที่สอง again a piku has done some work, it occurs to him thus: I have done some work. Because of the work, my body has become tired. Let me lie down. Then he lie down. He does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the second ground of laziness. บิสุทั้งหายข้ออื่นยังมีอีก คือหนทางอันเธอจะต้องเดินมีอยู่ แต่เธอนั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่า ก็หนทางเป็นสิ่งที่เราจะต้องเดิน แต่ถ้าเมื่อเราไปเดินทางอยู่ กายของเราก็จะเหน็ดเหนื่อย เอาเถิดถ้าไกล ในตอนนี้ เราจะนอนเสีก่อน ดังนี้เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึง เพื่อกระทำไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำไม่แจ้ง นี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านข้อที่สาม Again one has to make a trip it occurs to him thus I have to make a trip while traveling, my body will become tired. Let me now lie down. Then he lie down. He does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the third ground of laziness. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก คือหนทางที่เธอเดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีอยู่ แต่เธอนั้นมีความคิด อย่างนี้ว่า ก็เราได้เดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็แต่เมื่อเราเดินทางนั้นอยู่ กายของเราก็เหน็ดเหนื่อย เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้ เราจะนอนเสียก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเลียนเพื่อบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้ง นี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านข้อที่ 4 again one has made a trip it occurs to him thus I have made a trip while traveling my body has become tired let me now lie down then he lies down he does not arouse energy for the attainment of as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the fourth ground of laziness ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก ไม่ได้อาหาร ที่เลว หรือประณีต เต็มตามที่ต้องการดังนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคม ไม่ได้อาหาร ไม่ว่าจะเลวหรือประณีต เต็มตามที่ต้องการ กายของเราก็เหน็ดเหนื่อยทำอะไรไม่ได้เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้ เราจะนอนเช่ก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารบความเปลี่ยนนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านข้อที่5 Again one has walked for alms in a village or town but has not gotten as much food as he needs whether cross or excellent it occurs to him I have walked for alms in the village or town, but did not get as much food as I need, whether gross or excellent. My body has become tired and unwieldy. Let me now lie down. Then he lies down. He does not arouse energy for the realization of the as yet unrealized. This is the fifth ground of laziness. อีกสุต่างหลายก็อื่นยังมีอีก คือเธอในกรณีนี้ เที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านบริอนิคม ได้อาหารเลวหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการแล้ว แต่เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านบริอนิคม ได้อาหารเลวหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการแล้ว และกายของเราก็เป็นกายที่หนัก เหมือนเมล็ดถั่วถูกแช่น้ำพองทำอะไรไม่ได้ เอาเถิดถ้าไกล ในตอนนี้ เราจะนอนเสียก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำไม่แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทำไม่แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียิคร้านข้อที่ 6 Again, one has walked for alms in a village or town, and has gotten as much food as he needs, whether gross or excellent. It occurs to him, I have walked for alms in the village or town, and gotten as much food as I need, whether gross or excellent. My body has become as heavy and unwieldy as a heap of wet beans. Let me now lie down. Then he lies down. He does not arouse energy for the achievement of as yet unachieved, for the attainment of yet unattained, for the realization of as yet unrealized. This is the sixth ground of laziness. ภิกษุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีก คือมีอาพาธเล็กน้อย เกิดขึ้นแก่เธอมีอยู่ เธอผู้นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็อาการป่วยเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา มีข้ออ้างเพื่อจะนอน มีเหตุผลควรที่จะนอน เอาเถิดถ้าไร เราจะนอนเสียก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเปลี่ยน นี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านข้อที่ 7 again one is a little ill it occurs to him thus I am a little ill I need to lie down let me now lie down then he lies down he does not arouse energy for the realization of the as yet unrealized This is the seventh ground of laziness วิสุทธิ์หลายข้ออื่นยังมีอีก คือเธอนั้นได้หายจากความเจ็บไข้แล้วไม่นานเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราเพิ่งหายจากความเจ็บไข้อย่างหนักแล้วไม่นาน กายของเรายังอ่อนเพลีย ยังไม่ควรจะทำอะไร เอาเถิดถ้าใครเราจะนอนใช้ก่อนดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารุความเบียนเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำไม่แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านข้อที่ 8 Again one has recovered from illness soon after recovering it occurs to him thus I have recovered from illness. I have just recovered from illness. My body is still weak and unwieldy. Let me now lie down. Then he lies down. He does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the eighth ground of laziness.